Dešimtas skirsnis. Godžiai gerdamas pilną burną nakties orą ir iškvėpdamas jį blyškų ir skaidrų, nes tamsa sunkius luoksnių nusėsdavo kažkur jo viduje, jis netvirtomis kojomis, bet ryštingai žengė pirmin. Rankose jis laikė knygas. Jis galvojo apie Faberį. Faberis liko ten, tebe garuojančiame dervos kamuolyje, kuris dabar neturėjo nei vardo, nei tapatybės žymių juk jis sudegino ir Faberį. Ši mintis taip jį sukrėtė, jog jam pasirodė, kad Faberis tikrai mirė, iškepi, kaip kokia žuvelė mažytėje žalioje kapsulėje, kurią įsikišo į savo kišenę ir amžiams ją ten palaidojo žmogus, iš kurio dabar beliko vien greučiai praizgyti su kepusiomis sausgislėmis. Atsimink, sudegink juos, arba jie sudegins tave, pamanė jis. Dabar būtent taip ir yra – Jis pasirausė kišenėse, pinigai tebe buvo. Kitoje kišenėje jis rado paprastą kriauklelę, per kurią šį šaltą rūšką narytą miestas kalbėjo pat su savimi. Dėmesio, dėmesio. Policija ieško bėglio, įvykdyta žmogžudystė ir eilė nusikaltimų prieš valstybę. Pavardė Gajus Montegas, užsiėmimas gaisrininkas. Paskutinį kartą jį matė, šešis kvartalus jis bėgo nesustodamas, po to prieš jį atsivėrė plati tuščia alėja dešimt kartų platesnė už paprastą gatvę. Aukštų baltų žibintų skvarbioje šviesoje ji buvo panaši į suledėjusią upę, kurioje nebuvo nei vieno laivo. Nebuvo verta nei bandyti pasiekti kitą pusę. Ji buvo tokia plati ir atvira. Tai buvo nelyginant didžiulė scena be dekoracijų, viliojanti jį į savo platybės, kur iškioje žibintų šviesoje – Buvo taip lengva pastebėti bėglį, taip lengva jį pagauti, taip lengva nušauti. Kriaukleliai birsgė jausyje. Sekit ar nepasirodys bėgantis žmogus, sekit ar nepasirodys bėgantis žmogus, jis vienas pėščia, sekit. Montikas pasitraukė atgal į tamsą. Tiesiai prieš jį buvo benzino stotis. Didžiulė baltutėlė masė iš vilgančių porcelianinių koklių. Kaip tik tuo metu privažiavo du sidabriniai automobiliai pasiimti degalų. Taip, jeigu jis nori pasiekti kitą šio plataus bulvaro pusę, bėgti negalima, reikia eiti ramiai, tartum vaikštinėtum savo, o be to reikia būti švariam ir padorėjai atrodyti. Bus daugiau vilties įsigelbėti, jei jis nusipraus ir susišukuos prieš eidamas toliau. Eidamas kur? Taip, pagalvojo jis, kurgi aš bėgu? niekur. Jam nebuvo kur eiti, nebuvo draugo, pas kurį jis galėtų kreiptis, tik vienas Faberis. Ir tada jis suprato, kad instinktyviai bėga Faberio namų pusin. Bet juk Faberis negali jo paslėpti. Net mėginimas tai padaryti būtų lygus savižudybei. Bet jis žinojo, kad vis tiek turi pasimatyti su Faberiu, nors ir trumpai valandėliai. Tik Faberis gali atgaivinti jo greitai blėstantį tikėjimą tuo, kad dar galima įsigelbėti, kad tik pamačius jį ir įsitikinus, jog yra pasaulyje toks žmogus kaip Faberis, kad tik sužinojus, jog jis gyvas, jog nesudegė kažkur ten, kaip tas kitas suanglėjęs kūnas. Žinoma, reikia juk taip pat palikti dalį pinigų, kad jis galėtų jais pasinaudoti po to, kai Montegas iškeliaus. Galbūt jam pavyks atsidurti gamtos prieglobstyje – tada jis gyvens kur nors paupy, netoli plento, tarp laukų ir kalvų. Išgirdęs garsų birzgimą, jis pažvelgė aukštyn. Tolumoje į dangų kilo koks 20 policijos malūnsparnių. Atrodė tartum, kas būtų papurtęs pilką sudžiūvusi pienį žiedą. Jie pleveno maždaug už trijų mylių nuo Montego, nerištingai siubuodami ore, lyg peteliškis, apstulbintos ruden šalčio. Paskui vienas po kito – ėmė leisti žemyn. Tai čia, tai ten lietai nutūpdavo gatvėse ir pasivertė automobiliais, kaukdami skriejo bulvarais arba staiga vėl pakildavo aukštyn, tesdami savo ieškojimus. O priešais tūksojo benzino stotis. Darbininkai aptarnavo klientus. Apėjęs pastatą iš užpakalių, Montegas įėjo į vyrų tualetą. Per aliumininę pertvarą jį pasiekė diktoriaus balsas – Paskelbtas karas. Laukia kažkas pumpavo benziną. Žmonės, kurie sėdėjo automobiliuose, kalbėjo su tarnautojais apie motorus, benziną, apie kainas. Montegas stovėjo, stengdamasis pajusti, koks sukrečiantis yra tas ramus pranešimas, kurį ką tik paskelbė radijas. Bet nieko iš to neišėjo. Karui teks palaukti. Jam asmeniškai jis prasidės tik po valandos ar dviejų. Jis nusiplovė rankas ir veidą, nusišluostė rankšluoščių, stengdamasis nekelti triukšmo. Išėjęs iš tualeto rūpestingai uždarė duris ir žengęs į tamsą, vėl atsidūrė ištuštėjusio bulvaro pakrašty. Štai žaidimas, kurį jis turi laimėti. Plati kėglių aikštelė, kurią suparyto vėsuma. Bulvaras buvo švarutėlis kaip arena – kurioje netrukus pasirodys bevardės aukos ir niekam nežinomi žudikai. Oras virš plačios asfaltuotos upės virpėjo nuo šilimos, kurią skleidė Montego kūnas. Tiesiog neįtikima, kad jo karštis taip išjudino jį supantį pasaulį. Jis buvo šviečiantis taikinys, jis žinojo, jautė tai, o dabar reikia pradėti savo trumpą kelionę. Už trijų kvartalų sužybo automobilio šviesos – Montegas giliai įtraukė į plaučius oro, jo krūtinė degė, tartum kas būtų perbraukęs per ją liepsnojančių šepečių. Gerkliai išdžiūvo nuo bėgimo, burnoje buvo šlykštus geležies skonis, kojos tartum švininės. O automobilio šviesos? Jeigu pradės eiti, reikia apskaičiuoti, per kiek laiko tas automobilis atsidurs čia. Ar toli iki kitos gatvės pusės, tikriausiai šimtas jardų, galbūt mažiau, bet sakykim, kad šimtas sakykim, jis eis neskubėdamas lėtų žingsniu, bet vis tiek greičiau, kaip per 30-40 sekundžių nepasieks kitos pusės. O automobilis, išvystęs greitį, jis pralieks tuos tris kvartalus per 15 sekundžių. Vadinasi, net jeigu nuo gatvės vidurio jis bėgtų tekinas, Montegas pastatė dešinę koją, po to kairę, po to vėl dešinę, jis ėjo per ištuštėjusią gatvę. Net jeigu gatvė visiškai tuščia, negali būti tikras, kad laimingai pereisi į kitą pusę, nes taiga pakilime už keturių kvartalų gali pasirodyti mašina, kuri vienu akies mirksniu priartės prie tavęs ir prašvilps pro šalį. Jis nutarė neskaičiuoti žingsnių ir nesidairė į šalis, nei į kairę, nei į dešinę. Gatvė žibintų šviesa atrodė tokia pat išdavikiškai ryški ir svilinanti, kaip vidurdienio saulė. Jis įsiklausė į motoro ūžesį. Mašina artinosi vis augančiu greičiu, iš dešinės pusės dabar ji buvo už dviejų kvartalų. Jo šviesos mirguliavo tai šen, tai ten, kol pagaliau nutvieskė Montega. Aik, aik nesustodamas. Montegas susviravo, bet dar tvirčiau suspaudęs knygas prisivertė eiti, jis instinktyviai pabėgėjo keli žingsnius, bet garsiai subarė save, vėl nuėjo neskubėdamas. Dabar jis jau buvo vidury gatvės, bet motoras vystydamas greitį kriokė vis garsiau. Aišku, policija. Pamatė mane. Vis tiek neskubėk. Neskubėk ramiai, neatsigręžk, nesidairyk, neįsiduok, kad tave tas jaudina. Eik, eik, eik ir tiek. Mašina lėkė, mašina reumojo, didino greitį, mašina kaukė, dundėjo ir greudė, mašina švilpė, skriedama žemės paviršiumi, kaip kulka – kurią pasiuntė kažkoks nematomas šautuvas. 120 mylių per valandą, 130 mylių per valandą. Montegas tvirčiau sukando dantis. Atrodė, kad čia artėjanti šviesa svilino jo veidą, nuo jos trūkčiojo vokai, visą kūną išpylė glitus prakaitas. Jis ėmė kažkaip idiotiškai vilkti kojas, kalbėti pat su savimi, paskui neišlaikęs pasileido bėgti. Jis tengėsi kuo plačiau žergti kojas pirmin, pirmin, štai šitaip. Viešpatie, viešpatie. Nukrito knyga. Jis sustojo vos nepasuko atgal, bet apsigalvojo ir vėl puolė galvotrukčiais pirmin, šaukdamas į mūrinę tuštumą. Automobilis lėkė, vydamasi savo auką. Tarp jų beliko 200 pėdų, 190, 80, 70. Montegas duso, skėtriojo rankas, automatiškai keldamas kojas ir vėl nuleisdamas, o mašina buvo vis arčiau ir arčiau. Ji kaukė, signalizavo, jis taiga pasuko galvą, į akis plykstelėjo balta šviesa, mašina išnyko. Beliko akinantis žibėjimas, liepsnojantis deglas, lekiantis tačiai į jį ir kauksmas, baisus reumojimas. Dar sekundė ir jį parblok žemyn. Montegas suklupo ir pargriuvo. Ažuvęs viskas baigta. Bet krisdamas jis įsigelbėjo. Ta momentą, kai pašėlusi mašina jau buvo beveik prie Montego, jis taigiai pasisuko ir dingo. Montegas gulėjo kniūpščias, įsitiesęs visų kūnų. Drauge su melsvu dūmų debesėliu, kurį paliko mašina, jo ausis pasiekė juoko atbalsiai. Jo dešinė ranka gulėjo atmesta į priekį, jis pakėlė ją, ir ant vidurinio piršto ant paties galiuko pamatė siaurutį juodą ruoželį ženklą, kurį paliko pravažiavusios mašinos padanga. Jis atsistojo su nepasitikėjimu žiūrėdamas į šį juodą ruoželį. Vadinasi, tai buvo ne policija, pamanė jis. Jis nužvelgė visą bulvarą, tuščią. Taip, tai buvo mašina, pilna visokio amžiaus paauglių. Kas juo žino, kiek jiems metų, gal nuo 12 iki 16 triukšmingų, spiegiančių, dūkstančių vaikų būrys. Važiuodami pamatė pieščią žmogų, keistas reginys, retenybė ir nutarė, partrenkime jį. Jiems net į galvą netėjo, kad tai tas pats paieškomas bėglys, misteris Montegas. Taip, būrys krykštaujančių vaikų, kurie sugalvojo pasivažinėti mėnesienoje kelias valandas nudumti 5-600 mylių tokiu greičiu, kai veidas tinksta nuo vėjo. Ir kas juos žino? Ar švintant jie grįž namo ar negrįž, ar liks gyve ar neliks, juk čia ir buvo visas įdomumas. Jie būtų mane užmušę, pagalvojo Montegas. Jis stovėjo svirduliuodamas, oras dar tebesiubavo nuo sukeltų dulkių, jis pačiupinėjo subraižytą skruostą. Būtų mane užmušę, šiaip savo, nei iš jo, nei iš to. Jis nuėjo, o šaligatvis buvo dar taip toli, kas kart įsakydamas kojoms judėti, kažkokiu būdu jam pavyko surinkti išmėtytas knygas, nors paskui ir neprisiminė, kad būtų pasilenkęs ir kėlęs jas. Dabar Montegas dėliojo jas iš vienos rankos į kitą, kaip kortas, kai ėjimas neaiškus. Kažin, ar ne jie užmušė ir Klarisą. Jis sustojo ir ta mintis kalėsi labai garsiai. Kažin, ar ne jie užmušė ir Klarisą. Jis norėjo bėgti paskui juo šaukdamas, jo akys pasruvo ašaromis. Jis tik pargriūdamas įsigelbėjo. Pamatęs Montegą vairuotojas instinktyviai pajuto, kad lekianti tokiu greičiu mašina, užvažiavusi ant gulinčio žmogaus, gali apsiversti ir išmesti visus keleivius. O jeigu jis nebūtų pargriuvęs? Montegas sulaikė kvapą. Bulvarų gale už keturių kvartalų mašina sulėtino greitį, apsisuko ant užpakalinių ratų ir nuskriejo visus markumo atgal tą pačią pusę, nepaisydama jokių taisyklių. Bet Montegas jau buvo saugiai pasislėpęs tamsiame skersgatvyje, kurį jis taip troško pasiekti išvykdamas į savo ilgą kelionę prieš valandą, o gal prieš minutę. Drebėdamas nuo nakties šalčio, jis atsigrėžė, mašina prašvilpė pro šalį, pasuko į bulvaro vidurį ir išnyko. Vėl nuskardėjo nesulaikomas juokas. Eidamas tamsoje skersgatviu, Montegas matė, kaip iš dangaus pabiro malūnsparniai, tartum pirmosios snaigės, ilgo žiemos pranašai. Namą gaubė tyla. Montegas apėjo aplinkui sėlindamas per narcizus, rožes ir šlapę žolę, ir gerdamas tirštą jų aromatą paklebeno stiklinės kiemo duris. Jos buvo neužrakintos ir jis įslinko vidun, įsiklausė perėjo per priengį. Mrs. Black, ar jūs miegate? pagalvojo jis. Aš žinau, kad tai negerai, bet jūsų vyras darė tą patį kitiems ir niekuomet neklausdavo, nesistebėdavo ir nesikamuodavo. O dabar, kadangi jūs esate gaisrininko žmona, atėjo ir jūsų eilė. Dabar ugnis supleškins jūsų namą, už visus tuos namus, kuriuos jūsų vyras sudegino, už visus tuos žmonės, kuriuos jis nuskriaudė niekiek dėl to nesikrimsdamas. Namas tylėjo. Jis paslėpė knygas virtuvėje ir vėl išėjo į gatvę, atsigręžęs jis pamatė, kad miegantį namą vis dar gaubė tamsa ir ramybė. Montegas nužingsnevo toliau. Danguje tartum popieriaus skuteliai sukosi malūnsparniai. Pakeliui jis susuko į vienišą telefono būdelę, stūkstančią prie uždarytos nakčiai parduotuvės ir davė aliarmo signalą. Po to ilgai stovėjo, sužvarbęs nuo šalto nakties oro ir laukė, kol tolumoj sukauks gaisrininkų sirenos ir salamandros atskubės deginti misterio Bleko namų. Pats misteris Blekas dabar dirba, bet jo žmona, drebėdama nuo ryto vėsumos, stovės ir matys, kaip liepsnoja ir griūva jos namo stogas, o dabar ji dar miega. Labos nakties, Mrs. Black, pagalvojo jis. Faberi. Montegas dar kartą pasibeldė, vėl pažnapždom ištarė Faberio vardą palaukį. Pagaliau po valandėlis Faberio namelyje sumirgėjo bliški ugnelį. Dar po valandėlis atsidarė už pakalinės durys. Faberis ir Montegas stovėjo žiūrėdami prieblandoje vienas į antrą, tartum netikėdami savo akimis. Po to Faberis atsipeikėjęs ištiesi ranką įtempė Montegą į vidų, pasodino ant kėdės, vėl grįžo atgal ir staptelėjo tarp durį įsiklausydamas. Tolumoje kaukė sirenos, Faberis įėjo ir uždarė duris. Elgiausi kaip kvailys nuo pradžios iki galo. Negaliu ilgai pas jūs pasilikti. Vienas dievas te žino, kur aš dabar einu, tarė Montegas. Šiaip ar taip, elgdamasis kaip kvailys, jūs gynėte teisų reikalą, atsakė Faberis. Maniau, kad jūsų jau nėra gyvųjų tarpe, kapsulė, kurią aš jums buvau davęs, sudegi. Aš girdėjau, kaip brandmeisteris kalbėjo su jumis, o po to staiga viskas nutrūko, vos neišėjau jūsų ieškoti. Brandmeisteris mirė. Jis pastebėjo kapsulę, išgirdo jūsų balsą ir norėjo susekti jūs. Aš užmušiau jį iš liepsnosvaidžio. Faberis atsisėdo ir kurį laiką tylėjo. Dieve mano, kaip visa tai atsitiko, prašneko Montegas. Dar vakar viskas buvo tvarkoje, o dabar štai jaučiu, kad skęstu. Kiek sykių žmogus gali žūti ir vis dar likti gyvas. Man sunku kvėpuoti, štai bitis mirėjau, kadaise jis buvo mano draugas. Milė išėjo, o aš maniau, kad ji mano žmona, dabar nebežinau. Namas sudegė, darbo neturiu, o pats privalau bėgti, eidamas pas jūs, paslėpiau knygą gaisrininko namuose. O viešpatie, kiek aš visko pridirbau per vieną savaitę. Jūs padarėte tai, ką privalėjote padaryti, jau seniai viskas kaupėsi. Taip aš tikiu tuo. O daugiau nėra kuo tikėti, taip jau turėjo atsitikti. Jau seniai jaučiau, kad kažkas kaupėsi manyje. Darydavau vieną, o jausdavau visai kas kita. Viešpatie viską turėjau iškesti, stebiuosi dar, kaip mano išvaizda to neparodė. O štai dabar atėjau pas jūs sugriauti jūsų gyvenimo. Juk mane gali čia surasti. Pirmą kartą po daugelio metų aš vėl pradėjau gyventi, tarė Faberis. Jaučiu, kad darau tai, ką jau seniai turėjau padaryti. Ir kol kas nepabūgau, galbūt dėl to, kad pagaliau darau tai, ką reikia o gal dėl to, kad pasielgęs neapgalvotai, nenoriu pasirodyti jūsų akise esas bailys. Turbūt ateityje man teks imtis dar drąsesnių žygių, dar labiau rizikuoti, kad nebūtų kelio atgal, kad vėl nesprukčiau įsigandęs. Ką jūs dabar ketinat daryti? Bėgti toliau. Jūs žinot, kad paskelbtas karas. Taip girdėjau. Dieve, kaip viskas keista, tarė senukas – Karas atrodo kažkur už kalnų, nes dabar mus legia savirūpešiai. Neturėjau laiko apie tai pagalvoti. Montegas išėmė iš kišenės šimtą dolerių. Tegul lieka pas jūs. Kai aš išeisiu, panaudokite juos savo nuožiūrą. Bet iki vidurdienio manęs gali nebūti gyvųjų tarpe. Panaudokite, kaip išmanote. Faberis linktelėjo. Bandykit geriau pasukti prie upės, paskui eikit pakrantę. Ten yra sena geležinkelio linija, vedanti šalies gilumon. Jeigu jums pavyks surasti ją, tai ir nenuklyskit į šalį. Nors tiesą sakant, mūsų laikais visas susisiekimas vyksta oru ir daugumas geležinkelių jau seniai apleista ir užmiršta, o šie surūdyję bėgiai dar teberiokso. Girdėjau, kad kur nekur įvairiuose šalies kampeliuose dar galima rasti valkatų stovyklų, klaidžiuojančių stovyklų – kaip jas vadina. Reikia tik prasiskverbti į šalies gilumą ir akylai dairytis. Sako, palei geležinkelio liniją, kurie eina iš čia iki Los Andželo, galima rasti buvusių Harvardo universiteto mokslinių darbuotojų. Daugumas jų slapstosi ir yra paieškomi miestuose, bet atrodo, jie vis tik įsilaikį. Jų nedaug ir matyt vyriausybė nelaiko juos tokiais pavojingais, kad testų ieškojimus kuriam laikui galėtumėt prisiglausti pas juos, o paskui susirastumėt mane Saint Louise. Aš išvyksiu ten autobusu, šį ryt penktą valandą. Noriu susitikti su tuo buvusiu spaustuvininku. Matot, ir aš pagaliau įsijudinau. Jūsų pinigai bus panaudoti kilniam reikalui. Ačiū, Montegai, ir te laimina jūs viešpats Dievas. Gal norit numikti kokią valandėlę? Ne, geriau bėgsiu. Pažiūrėkim, kas dabar darosi. Jis greitai nuvedė Montegą į miegamąjį ir pastumėjo į šalį vieną paveikslą. Po juo buvo atviruko dydžio televizinis ekranas. Aš visada norėjau turėti nediduką ekraną, su kuriuo galėčiau kalbėti, kurį reikalui esant galėčiau pridengti delnu. Nemėgstu tų milžiniškų sienų, nuo kurių kauksmo gali apkursti. Štai pažiūrėkit. Jis įjungia ekraną. Montegas ištarė televizorius ir ekranas sužibo. Montegas paraidžiui pakartojo diktoriaus balsas. Gajus Montegas vis dar slapstosi. Ieškojimus tęsia policijos malūnsparniai. Iš gretimo rajono atgabentas kitas mechaninis šuo. Montegas ir Faberis susižvalgė. Mechaninis šuo veikia garantuotai nuo to laiko, Kai šis nuostabus išradimas pirmą kartą buvo panaudotas nusikaltėliams gaudyti, jis dar nesykio neapsiriko. Šį kartą mūsų televizijos tinklas gali didžiuotis tuo, kad turi galimybę su televizijos kamera įtaisytą malūnsparnyje sekti paskui šunį, kai jis pradės savo ieškojimus. Faberis pripylė dvi stiklinės viskį. Tas mums nepakenks, jie išgėri. Mechaninio šuns uoslė tokia jautri, jog jis sugeba atsiminti 10 tūkstančių įvairių kvapų ir susekti bet kurį iš tų 10 tūkstančių žmonių be papildomo reguliavimo. Faberį nukrėtė šiurpas. Jis permetė akimis kambarį sienas, duris, durų rankeną, kėdę, ant kurios sėdėjo Montegas. Montegas pastebėjo šį žvilgsnį. Dabar jiedu abu greitai apsidairė po kambarį ir Montegas pajuto, kaip įsipūtė šnervės, tartum jis pats būtų mėginęs susekti save, tartum jo uoslė staiga būtų tapusi tokia tobula, jog jis iš kvapo susekė pėtsaką, kurį paliko kambario ore, pats išvelgė ant durų rankenos nematomus prakaito lašelius nuo rankos palytėjimo. Jų buvo daugybė, jie žvilgėjo kaip mažyčio sėtino karuliai. Jo visur buvo pilna, ir viduje, ir laukia, Jis buvo šviečiančių debesų, šmėstelėjusių vaiduokliu ir nuo to darėsi sunku kvėpuoti. Jis matė, kaip Faberis sulaikė kvapą tartum bijodamas, kad drauge su oru į jį nepatektų šio bėglio šešėlis. Tuoj mechaninis šuo nusileis malūnsparniu gaisro vietoje. Ir štai nedideliame ekrane pasirodė sudegęs namas, minė žmonių, kažkas pridengta paklaude ir tartum fantastinė gėlė nusileidžiantis iš dangaus malūnsparnis. Vadinasi, jie nutarė tęsti žaidimą iki galo, pamanė Montega. Spektaklis įvyks, nors po valandos gali įsiliepsnoti karas. Kaip užkerėtas Montegas, neatsitraukdamas sekė, kas vyksta ekrane. Viskas atrodė taip tolima, lyg visai jo neliestų. Tai buvo drama, neturinti su juo nieko bendro – tačiau ją buvo įdomu netgi savotiškai malonu žiūrėti. O juk visa tai vyksta per mane, pamanė jis. Ak, dieve mano, tik per mane. Jeigu jis norėtų, galėtų pasilikti čia ir patogiai įsitaisęs sekti, kaip greitais tempais iki galo vyks ši medžioklė siaurais takeliais ir gatvėmis, plačiais ištuštėjusiais bulvarais, pievelėmis ir žaidimo aikštėmis, sustodama tai čia, tai ten – kai diktoriui reikės ką nors paaiškinti ir vėl kitais kersgatviais tiesiai liepsnojantį misterio ir Mrs. Black namą, kol pagaliau pasiek šį namelį, kur jiedu su Faberiu sėdi ir gurkšnoja viskį. O elektrinis šuo, sustojęs čia pat po langu, tylus kaip mirties dvelkimas, uostinėja paskutinius jo pėtsakus. Tada, jeigu Montegas panorėtų, galėtų atsistoti ir vieną akimi, sekdamas televizoriaus ekraną, prieiti prie lango, atidaryti jį, iškišti galvą ir atsigręžęs ryškiame televizoriaus ekrane, pamatyti iš šalies patį save, kaip vienintelį dramos veikėją, apie kurį visi kalba, į kurį nukreipti visų žvilgsniai ir kitose svetainėse visi matys jo trimatį natūralaus dydžio spalvotą atvaizdą. Ir jeigu jis nepražiopsos, prieš pat pasinerdamas į nebūtį, galės pamatyti, kaip jį perveria lemtinga adata, tam, kad būtų laimingi tie nesuskaitomi žiūrovai, kuriuos prieš kelias minutės prikėlė iš miego pašėlęs sirenų kauksmas svetainių sienose, kviečiantis stebėti šį nepaprastą reginį, šią medžioklę, šią dramą su vieninteliu veikėju. Ar jis spės ištarti paskutinį žodį? Kai 10, 20 ar 30 milijonų žmonių akivaizdoje šuo pagrieps jį, ar nereikės jam Montegoje apibendrinti viso savo gyvenimo per pastarąją savaitę vienu vieninteliu sakiniu ar bent žodžiu, kuris dar ilgai skambėtų jų ausyse po to, kai šuo apžiojas į savo metaliniais nasrais, lyg kreplėmis pasisuks ir nubėgs ristele, pasinėręs į tamsą o televizijos kameros, nejudėdamos iš vietos, stebės, kaip žvėris pamažu išnyksta tolumoje. Ar neefektinga atomasga? Ką jam pasakius tuo vienu vieninteliu žodžiu ar keliais žodžiais, kurie kaip ugnis nudegintų žmonių veidus, prikeltų juos iš miego. Štai žiūrėkit, sušnipždėjo Faberis. Kažkas pamažu leidosi iš malūnsparnių, tai nebuvo nei mašina, nei gyvulys, nei gyvas padaras, nei miręs, kažkas kleidžiantis blyškę žalsvą šviesą. Dabar ši pabaisa jau stovėjo prie rūkstančių Montego namo griuvėsių. Policininkai atnešė liepsnaus vaidį, kurį jis buvo numetęs ir pakišo jį prie pat šuns nukių. Pasigirdo dūsgimas, kalenimas, užėsys. Montegas papurtė galvą atsistojo ir baigęs gerti vis kitarį. Metas keliauti. Gailiuosi, kad taip atsitiko gailitės, dėl ko? Kad pavojus grėsia man, mano namams, aš viso to nusipelniau. Bėkit, dėl Dievo bėkit. Galbūt man pavyks sulaikyti juos čia. Bet palaukit. O kas iš to, jeigu ir jūs įkliūsit? Kai aš išeisiu, sudeginkit šios lovos apdangalą. Aš buvau prie jo prisilietęs, sudeginkit krosnyje kėdę, ant kurios aš sėdėjau svetainėje. Ištrinkite su spiritu baldus, durų rankenas, sudeginkit kilimėlį svetainėje, įjunkite pilnu pajėgumu ventiliaciją visuose kambariuose, pabarstykite naftalino, jei turite. Po to paleiskit visus markumu gazone laistymo prietaisus, o šalygatvius nuplaukite su žarna. Gal kaip nors pasiseks sumaišyti pėdas, kad jos neatvestų pas jūs. Faberis paspaudė jam ranką. Viskas bus padaryta, sėkmės. Jei liksime gyvi ir sveiki – tai kitą savaitę ar dar po savaitės pranešiu apie save. Rašykit į Saint Louisą iki pareikalavimų. Gaila, kad negaliu visą laiką palaikyti su jumis ryšio per kapsulę. Tas praverstų mums abiem, bet dėja, daugiau kapsulių neturiu. Niekad matot negalvojau, kad pasinaudosiu ją. Koks aš senas kvailys, visai nepagalvojau idiotas, tikras idiotas, negaliu jums duoti žalios kulkelės, nebeturiu. Na, Eikite. Dar vienas dalykas. Duokite man greičiau lagaminą, įdėkite į jį kokius nors savo nešvarius drabužius, seną kostiumą, kuo nešvaresnis, tuo geriau, marškinius, senus batus, puskojinės. Faberis išėjo ir bematant grįžo. Jie užklyjavo visus kartoninio sakvojažo plyšius lipę juostą. Kad neišnyktų senas misterio Faberio kvapas, tarė Faberis, net suprakaitavęs nuo darbo. Paėmęs viskį Montegas apipurškė juo sakvojažo paviršių. Kam reikia, kad šuo užuostų iš karto du kvapus? Ar galima pasimti likusi viskį? Man vėliau prireiks. Ak, Dieve, tikiuosi, kad mūsų pastangos nenueis veltui.